eta ongetorri erran bezala hitz putzen azken emankizunera kizunera sasoin untako denak nigarrez izte, baina hola da udako beroarekin ez da posible bostak seiak arteko emankizun kizun bat behar den bezala eramaitea gaur ere huartuko ziste, pixka bat berezia izanen dela, alferkeria pixka bat berdin, urtean zeharreko soinu batzu, entzuten alko dituzue eta gurekin ikastaldian den naia ere hartolak eginen du elkarrizketa egun. Alta bazen zerraipa, eh? Parixen, adibidez, manifestazio bat izan da naskie, eh? manifa bat ez dena. Frantses gobernuak debak, debekatu zuen, sindikotuek negoziatu dute, eta azkenean plaza baten itzulia egitea onartu diete. Ebe, balio du. Eta giroan olakoa zen, ebe argazkien arabera, informazioan arabera, hemen ikusten denaz behintzat interneten, jende gutxi ordan depeintzen du norka erraiten duen, eh? Batzuek emeretzi mila pertsona zirela, beste batzuek irurogei mila, eta beste zemaki batzuere izango dira, eta ma, jende gutxi eta manifara heldu eintzin, kontrolak pasa behar ziren. Kasik egazkina hartzeko behar zala zen iruditan ikusten da. Poliziek burdin muruak emanak zituzten, berazinez etxiak zituzten karrikak, zakuak miatzen deneri, armak espalda gainean naturaltasun oso. Zahitzeko ala ere manifestaldi baimendua. Ne hor kakinazten ez duena eta poliziak inguratzen duena. Eta zer lortu du Frantses gobernuak olako giro bat, ez? Sindikatuen eta beste militanten gatazka sortzea. Valtzek erran sindikatuengatik direla gauzak hausten, sindikatuek erran ez, ez da egia, sindikatuek ondorioz sortu sekuritate talde batzu, aski bortitzak, batzutan polizia bezain bat, manifei gobernuak nahi duen kuadro bat sortuz, eta ondorioz militanten arteko gatazkak sortuz, denek ber helburua zutelarik astapen batean horiek anzten dira, eta gatazkak sortzen dira estrategia polita txalo bat zinez. Eben ere manifestazio bat uh, izan zen, goizuntan, bai honan, horren txetan jojok aipatzen zuen bezala, eta txetxe berrik ere bizi izan du, behar den bezala, berrietan lekukotasuna entzunen dugu laster, baina bai, poliziaren kolpeak lurean zarelarik eta besoak loturik, min egiten du, ala ere. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta laster, festivala urbiltzen ari da ez uh, ostira luntan, baina ondokoan abiatuko da, jakinez muntaketa garaia dela beraz ez duda, esku kaldi baten emaitea berunek ere plazerrekin hartuko dute pentsatzen dut, eta gurekin ditugu egunero bezala Polin, Jon eta Maiaren, unen berri emaiteko. Euskalegia zuzenean festivala ustailaren bat, bi eta iruan lekornean. Egunon! Egunon, Jon! Egunon, Jon! Beraz, aldiuntan, maialen zuk aipatuko dauzki guzu, eh, brigada ubelak antolatzen dituen eh, gauza desberdinak. Bai, eta ez, eh, eh, hasiko e, e, naiz lehenik musika talde batekin, eh, bizio taldea aurkeztuko baitut, horiek dute aurtengo festivala irekiko, e, horiek ah. izanen baitira ostiraleko lehen kontzertua, basoita esenan, beraz, bon, talde hori Euskaldunak ezagutzen dugu, Euskal Jap ilun eta aldarrikatzailea baita, e, odei gorka eta jok osatzen dute talde hau, eta disko behi berri bat atera dute behiki eta horren aurkeztera jinen dira. Eta ondotik, bai, ejan duzun bezala, aurkeztuko dauzen lehenik eh, sukaldetik plazara dokumentala, hau ere hostirelean iraganen dena, tenore berean, zazpiontan sehendan, eta hau da Ipar Euskal Herriko mugimendu feministaren historia erakusten duen dokumentala, eh, emazten bojokaren historiaz eta ludiren ejonkez goguetatzeko parada proiekzioa eta gero izanen da. Eh, hori uh, zenen baitira eh, dokumental horretan bat hartu duten emazteak. Eta gero aipatu nahi da utziat, ondutik iraganen den tailek bat, lehen aldikotz eh, antolatua dena, ferekatze tailek bat. Mm. Bai, <laughs> guet uh, taldearekin, razgazteizko talde feministak proposatuko dauku. Eta be, nox berak burua ubeki ezagutzeko parada izanen du tailek juntana. Beraz, ara, gok putza ubeki... Be, bai. <laughs> Badut behar jaen eburuaren ezagutzeko. Eta beste na ez? Beste na ere. Baina pertsatut zina zezela lotxatu behar eta balio duela. E, eh, justuki bako txak izakte untan ebe obeki senditzeko bere gorputzarekin, era, bere lagunen eh, gorputzekin. Eta azken informazio bat, ebe aurten ere puntu bela ebe, iru egunetan idekia izanen da. Beraz, hor eh, gaindiegaz zeluaren inguruan uh, eraso sexistarik eh, gabe iragan nahi baitugu festivala. Eta leku, leku gozo bat izanen da puntu bela, eta mm, diskrimi, diskriminazio desberdin eta zitze egiteko leku bat, leku ideki bat. Dokumentazioa ere atse maiten alko duzue. Eta ara, hortan uh, bukatuko dugu, uh, beraz be, emazteg buruzko kantu batekin, bizio taldeak emanik. Bizioren ant altsa kantuarekin ez? Altsa, altsa, bai. Hare, bai, bai. itzen ez egun. Txamartxa mundu berri dantza, antza, zalantza, gehiagik buruan dantza. Batzuen ustean berdintasunaren balantza ezkantza Pasantzean datza eta ez da hola Inori etzaioa xola Etxeak aiola nola kontrola nok nori jartzen diot Pistola emaztea odola dariola Eta erranen diote indiziorik ez da gola Ez dutela kolpatu oraindik ez diotela inundik labanik sartu bizi normala bailitzan gehienek egin gizan baina neskela bakarra jartzen digute bizitan lanaren arloan berdintasunik ez nekez kokatuko dute bera lanbera eginez berez berdinak dira legez hori bai martxoaren zortzian denak irri barrez gazte batek ondainer bat erretzen badu amar urte kartzela amaika kargu Honek zentzurik aldu, ez gaude salgu, saldu direnak salgu, besteak aldu Urdu nago, gizon batek Andrea erreta kabo Kondena bete gabe, kalean dago Ez baino aurrerako jago Kontainerrak balio aldu Andreak baino gehiago Zenbat Andre etorkin zeregin jakin gabe Aien senarrarekin bostu meren jabe Kolpeak berdin berdin alare Zabaletuzkan daude ama zarama bailitzan tratatzeko fama Duten umeak iritsi dira dukana Zen matxistak ezkatzera narama Ola eskertzen diote mundura tekarri zana Emazte seme alabein kolpean dana Kartzela urte erdi bakarrik darama Atera eta guziak hilditu banan bana Norbaitek epaitzen aldu ebailearen lana Eta gero erranen dute legea zuzena dela Urruntzea ginduak balio duela Nik uste dut urrun egigoa zela Eta ez dela normala eskela gehiagi daudela Ez dela normala eskela gehiagi daudela Ez dela normala eskela gehiagi daudela Ez dela normala eskela gehiagi daudela Ez dela normala eskela gehiagi daudela ez dela Bizio taldea EHZ eta festivalean erran bezala mil esker kolin maialen eta Jon Lasterfred berueti itza, baina erran bezala gaur itzetaputzen azken saioa izanen baita sasoinuntako, be urtean entzun soinu batzu edo kronika zati batzu proposatzen dauzkitzet eta tartean urrian Katalunian nauteskunde garaia zelarik. Demistat putz, utz, hutz, irratziapitz, hitz, hitz eta putz sare sozialetan izan baita mugimendu eh, bereziki Espainiako kongresutik eh, etorri den eh, hitzen ondutik ala garen dugu Xabino koadra amaiurko diputatua berriz azkarki mintzatu da usu aipatzen dugu ere hemen uh, usu bere agerraldiak ere intezgarriak direlako edo deigarriak eta be Kataluniako prozesu subiranistari, subiranistari barkatu buruzkoa zen ez tabaidan Kataluniaren prozesua definitu nahi izan du xabinok, konstituzioko artikulu hortan idatzia da. Espainia ezin zatitua dela eta argudio hori baliaturik independentzia eskarak ezin onartuak direla. Beti ala errandu espainol gobernuak, pentsarazten du ere beste diskurtso bati, Euskararekiko ere Frantziako lugaldean, Frantzian frantsesa bakarrik eta beste hizkuntzarik ez. Eta maiorko diputatu fama estatuak, beraz, Xabino Kodrak, zer egin du, ebe bost minutuko diskurtso eh, bete-bete bat uh, atera du, eta horren ondotik, dienagarria diren bi horri aldeak kendu ditu beste diputatuen aintzinean, azkenean, konstituzioa beti argudio gisa baliatzen delarik, Xabino Kodrak atera bidea atseman du. I por eso, la solución tiene que ir, porque estos artículos desaparezcan desaparezca de aquí y haya un reconocimiento claro y directo, un reconocimiento claro y directo de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. Visca Cataluña Jure. Gracias, señor Hala, hemen txe oiuen artean, beraz diputatuak. Ez ziren biziki kontent, Xabino Kodrak Espainiako konstituzioa hautsi urratu du kongresuan, Kataluniako hauteskundeak buruan, PPek bultzatutako konstituzio epaitegiaren erreformari buruzko lehen ez da saioan, hor, Kataluniaren hautsa entzun nahi ez izaitea leporatu dio gobernuari amaiureko diputatuak. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitzapitz itz eta putz ala hurrian, beraz, aipatu hemen uh, gaia eta geroztik gauzak aldatu dira Katalunian prozesu osoan ari dira, eta aldiz Espainol Kongresuan oraindik bozkatzen ari dira ekainaren eh, hogeita sei untan igandean bozkatzera duiten direlarik. Eh, eta orain aldiz osteguna izanki badakizie musikan sartzen girela gurazken musika kronikaren zat sasoinuntako Hala da, bai, gaur Bilboragoaz beraz, Mikel Urakenen disko begiaren aipatzera. Mikel Urakenen egiazko izena Mikel Gutierrez dugu. Gure gizona, mila behatzen talargoita sortu zen, bizkaita giriburuko santutxu hau zoan. Eta duela amak bat urte, loan izeneko metaltalean jotzen hasi zen. Geroztik, bakarka, Folk Songs for Tormented Souls izeneko lana atera zuen 2008an, eta omenaldi xumeak izenekoa 2008an. Bere disko begia, neguaren ostean deitzen da. begi honetan, haotxa eta gitarrarekin grabatu zazpikantu baditugu, berrogoita bi minutuko iraupe matentzat. Tentazio ondia bada, musika hau kantautore edo country folk estiloan kokatzeko. Ezin daukatu, country edo amerikana deitu estiloetatik edaten du. Hala ere, bai kantuen egituretan, bai soinuan eta baita interpretazioan ere, musika honi alako post-rock, noise edo hardcore gusaina hartzen diot frangotan. Eta azkenean, errangenezake, espiritua mederen, urbilago gareda lisabo batetik, neliongetik baino. baino. Aipatu behar da ere, aintzineko diskoetan, Mikel Urakeneak nagusiki inglesa baiatzen zuela. Horrengoan aldiz, pare bat zati instrumental kenduta, Euskara ikasi duen mutilonek kantu guziak Euskaraz kantatzen ditu. Apustu txalogarria zinez. Diskoaren idazteko, Kume eta Leko Mikel Begaren laguntza ukandu. Lana, 2008ko ustailan grabatua izan da, handoengo garate estudioetan modu analogikoan aitaki arkarazu aritu da teknikari lanetan, jabil eta mendia ekozilearen gidaritzapean. Diseinua eta argazki aldiz, Asier Garzia askueren obrak dira. dudari gabe, kantu biluzi eta gordin hauek, entzun bat baino gehiago eskatzen dute, gordetzen dituzten atxorretaz ongi jabetzeko. Baina, astapeneko indar hori egiten duenak, deskubituko du, tarteka desorosoa izan daiteken musika zakar honen gibelean, barnetik ateratzen diren kantuak badirela. Hots, momentuko euskal kantu egile hausartenetarik baten obra arrasboro bila dugula hor. Interesatzen balima zaizue, diskoa, vinilo formatuan edo digitalean topatzen alko duzue. Informazio guziak mikelmarratxourakean.bandcamp.com webgunean dira. Nere aletik, mertzerik ezen zuleak, momentuko hortan utzen zaituztet, Mikel Urakenean disko berriarekin. Uraken deitzen da artista hau Fred Beruetek aurkesturik disko berria beraz entzun gai. Mire esker zuri eta lasta eta putzen segituko dugu emankizun berezia gaurkoa sasoineko azkena baita. Baina momentuz bostak eterdi Euskal Irratietan berriak zurekin jojo bidart. Bai, bostak eterdi dira euskal ikatietan, orduan eh, laster eh, hitz eta putzen segituko dugu, usaian bezala gomita bat izango da, me gomita berezia izango da, sorpresa eta urtean zerreko ere soinu bat zuen ditugu, azkena baita gaur aldaketa pixka bat, penan orain bai, bostak eterdi pasaturik euskal ikatietan berriak, zurekin jojo bidart! udada eskuali jatietan. Eta asteren itigoiti programazio berezia hasiko da. Udako giroan txartuko gira eta zuekin izanen gira goizeko zazpietari goiti. Lasai. udada euskari jatietan. Espekulazioa geldi lelopean elbesinik atak salatu zituen joan den hastean lur eta etxe agentzia baten egitateak elgarretaratze bat antolatuz altzumartan. Laborantzako lugen eta etxe bizitzarako lugen egoerak aipagai ostira lehuntako goiz begin eduarek zilar elbeko kidearekin. zure irratiarekin komunika ezazu goizberri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat 6, bederatzi 0. Irratia elgarrekin egin ezagun. ezagun. Bon, zuleak, gaur eh, berririk ez bostak eterditan, eh, gabe biziko gira ezkezkatu seietan. Eh, berri zitzuliko da, Jojo Bidart berri entzat ordean, orain nungira itzetaputzen, segitzen dugu. Itzetaputz, itzetaputz, itzetaputz, itzeta, itzeta, itzetaputz, itzetaputz, Eta prentsaren itzuli bat eginen duguten horreuntan zer dira gain nagusiak eh, edabideetan. Berria puntu eusekin hasteko Espainiako auzitegi gorenak baztertu egin du. Lau presori zigorrak murriztea. Hau da gain nagusiten horreuntan. Zortzin aurteko espetxe zigorra zuten. Auzitegiak aldiz, uko egin dio 2008ko ustailean indarrean sartu zen. Zigor kodea ezartzeari argudiatu du presoai ezin zaiela gradurik murriztu ez zirelako militante soilak. Bestalde beste gainagusi berrian azken orduko gaia tiroketa bat izan dela Alemaniako Vierneim eriko zineman. Areto askotako zinemarat gizonezko bat tiroka sartu da hainbat lagun zauritu ditu eta bera eh, aretoan eh, gotortu da poliziak hilegindu erasotzailea magnesailoko ardura arduradunaren arabera, Frankfurt eta Stuttgart artean da Vierenheim gutxenez hogei zauritu direla diote iturriek. Beste gaietan eta gai nagusi lan erreformaren aurka protestan ari ziren bost lagun atxilotu ditu poliziak baionan. Jusko retri kolektiboko bost kideak baionako suprefeturan sartu dira, manifestariak sarrera irterak blokeatzen zituzten artean. Ordu batzuk geroago aske utzi dituzte atxaldeko biak aldera, berriaren webgunean beraz bideo bat atxemaiten alduzie, eta eh, hori uh, loturik uh, puntu eusen edota eta media bazken txets etxe berri bereziki aipa gai txetxe etxe berri jo naizuela diote lekukoek eh, hor uh, ikusten da iruditan eh, beraz poliziaren eskutan dela eta sare sozialetan ere iruditan agertzen da poliziak eman kolpeak aurpegian gure berri sailan seak eterditan bere lekukotasuna entzuten arko duzien. Argian bestalde, libreak gara edo libreak ote gira geure bukaera kudeatzeko, galerazko ikurra. Joaiteko eskubidea ukatzen zaie batzuei, beste, beste batzuei aldiz aitortu gabeko eutanasia. Ez hartzen zaie eurak guztiz ohartu gabe. Horri buruzko gogo eta bat proposatzen du argia.eus web guneak. Beste gipuzkoa zutik, beti aipagai, San Juan gauean ekimenak egiteko deialdiarekin gaur, eta txetxe txeberri ere mentxe argia.eusen aipagai nagusietan, eta iritzi bat bat ere uh, doni banez uh, eh, anuntzi arana Espainiatik etxerakoan treinak Euskadiko muga zeharkatu zuen iluntzean eta suak ageri ziren eskuin ezker ekainaren hogeita iru batean. Anuntzi aranaren Anuntzi aranaren iritzia hemen. Tigre Eltsoa bestalde gelditzeko lanetan eh, puntu eusen zika izurritea edatzen duen Tigre Eltsoa ja ipar euskal egirat eldu da bi aurkitu zuten talde bat jaz horri buruzko ikerketa hemen eta errefusiatuen egoera inoiz baino txarragoa asteuntan nazio batuen erakundeko errefusiatuen agentziak argitaratu duen urteko txostenak okererat joan den egoera bat deskribatzen du kaseta puntu eusen. Eta prentsa itzuli hau bukatzen dugu, zudu futbola biztan da ipagai, tenore honetan ipagai nagusi, euro kopa eta uh, bordalen izango diren uh, be, matxak ipagai dira, ordean nintzen eta azite bat itera. Eta beste naz, uh, dola zonbait haste, maiatzaren amabian gertatu zen leherketa bai honan, TNT bazen uh, leherketaren jatorrian hori dio behintzatzu du kasetak. Hori ginuen gure aipagaia prentsaz tenore untan. Itzeta Eta laster, eh, bostak toita mazazpidirelarik Euskal iratietan laster, gomitaren tenorea, bai, baina usaiaz kanpoko gomita izango da gaur, ba, ni izango bait naiz simpleki, egozentrismo pixka bat eh, emankizun untan eta eh, ikastaldian den naia hartolak beraz nire lekoa hartuko du zonbait minuturen buruan erramezala gaur azken emankizuna itz taputzena sasoi untako udako giroan sartuko baikira euskali ratietan astelenetik aintzina egitarau berezi bat eta ordian be nire uh, zakutik edo archiboetatik soinu batzu proposatzen dauz zaizkitzet urtean zer entzunak eta eh, belenik eh, irailan naski pultsioak aipatu ginituen iraitz zufia horrekin eh, laster aipatuko dugu, bera erizaina baita eta be pultsioak zer diren aipatuz, baina zergatik pultsioak hemen txetasunak. Eta hasteko haste untan nola dira zuen pultsioak atxalde untan eta egunean zer nola kudeatu dituzue Bide bazterrean ikusi duzue auto bat, edera atseman zenutena zinez, eta lapurtu duzue, edo erostera joan ziste, segidan albezain fite, edo berdin zuen lankideekin bazkaldu duzue, guerditan, eta zuen parekoak zituen eh, karbonara pastak gogo bat piztu dautzie, eta zuen gorputzaren kontrola galdu duzue, eta bere azieta hartu eta dena dian duzue, edo karrikan buraso batzu kurutzatu dituzue, nini eder batekin, edera zen zinez, Beraz, lapurtu zue etxera eramaiteko pultsio simple bati erantzuteko, ez, ez izteolakoak, ziek erez, pentsu dut. Eta zuen pultsio sexualak kontrolatu ote dituzue. Le rugby est un sport de contact, euh, il euh, y a des vestiaires, euh, il y a des douches. Comment vous vous débrouillez justement avec vos pulsions homosexuelles et ce rapport très très intime que vous aviez avec euh, vos joueurs. Vous étiez capitaine en plus. Capitaina gainera, ara galdera interesgarria TFN kateko kazetariak egiten zuena uri atzo errukbilari bati or 7 uh, a 8 danashki aski emankizuna. duchen gune beresi, hortan nola egiten zinuen zure pultsio homosexualak kontrolatzeko pultsio homosexualak. Baitakigu homosexuala den pertsona bat kontrola ezina dela. Errok bilariak aurpegi saldatu badu ere elkarrizketa momentuan, simpleki erantzundu, asaldatu gabe, kesatu gabe, egan ez dutxak ez zirela olako guneak, profesionala zela, eta nahien arten ez dela olako erakartze seksualik. Garret Thomas errok bilariak berriki ateradu liburu bat, fier edo harro deitzen dena, bere ibilbidea espikatzen duena, errok munduan, bizi pribatuan, ingurumen matxista batean bere homosexualitatea asumitu behar delarik. Arik eta zaila, izan behar da bai, berdin behar liteizke elektrosok terapiak probosatut feneko kasetariari, bere zuzokeri pultsuak lasaitzeko, Sare sozialetan salatua izan den galdera, baita iruniarekin ere berri zartua izan dena, galdera eskandalutsu horren salatzeko ere, adibidez, nola egiten zuen Filip Lukak bere pultsio heteroseksuala kontrolatzeko, lor manodu entrenatzerakoan, edo beste batek ere diona uh, kasetariak bederen bere argitasun edo inteligentzia pultsioak kontrolatzea lortzen duela argida. Utsi ratia zer da galdera bitxi hau iduridu uh, eh, homoseksuala delako uh, eh, pulsioak ezin kontrolatuak uh, direla, pulsio bat, ireit zer da, kontrolatzen alden zerbait da, zer da? Ah, ea homoseksualitatea pulsio bat den, deia hor nire ustez gehiaz kanpo da, eh, kasetariaz, ez da pulsio bat seksualitatean izaiten aldira pultso seksualak, baina homoseksualitatearen ez da bat ere, eh, ala, eh, beraz egia da galdera ez dela biziki. Uh. Eh. Berliteke bergauza erran heteroseksualak. Ba hori da, bai. nola egingo zinuke zure pultso heteroseksualak kontrolatzeko, bo, galdera junta, dos janai, hori da. Eta hor, beraz, pulsio bat, zer da, uh, definizio labo? zaila da, zaila da, baina nekango nuke pultsio bat ala ere uh, ezin uh, kontrolatua dela, ez, kontrola ezina dela, Pulsio bat, beraz, jana nahi du behar bat bilakatzen dela eta behar hori behar dela erantzun. Tentsio fisiko bat, bai, hori erraiten zen. Erreit hori irakurri dut, bai, definiziotan hori datzia da, uh, behar bat bilakatzen dela eta behar hori behar dela erantzun eta beraz kontrola ezina dela. Mhm. Baina, uh, bon, hor, biztanena galdera desbideratua da, irringarria da, zenda artikulu bat, eh, justuki erten ginoen, eh, behar litaikela itzulikarazi galdera heteroseksual baliatuz, erten ginoen, nola egiten zu zure pultsio heteroseksuala kontrolatzeko, hortzen gira ez duela deus janai, mm -hmm. horrek ere, uh, piskat, uh, oartzeko gauzetaz uh, untxada, eta artikulu batean, uh, ba, dibidez, uh, alderantzizkoa egiten dute, eta uh, zuek hetero heteroseksualek nola iten duzi, oean, ze... Ze, posizio, zu, nola, gainean, azpian, nola, bai. egiten dira. Beti e- diren galderak dira, homoseksuala eta ez, heteroseksuala egia da, egiten delarik alderantziz, ahont, absurdoa bilakatzen bai, dela. Edo, eh, zer da, uh, eh, heteroseksuala, zer, nondik da, traumatismo bat, bizizan bai. duzu, ez, eh, berdina. Gizon nentzat, be, aita gaizk ezagutu dutelako, edo, mazten zat, ama falta, edo, edo... noiz oartu zira, uh, eh, homoseksuala zinela, itz eta putz. Hala, hemen txu urtean zerreko gogoetak iraitzekid. Beste batzu lehen zuten alko ditugu zomain minuturen buruan ere jota B warrior 0 zazpi adibidez. Edo ator historio, zakit horretzisten atorrak eta sindikatuen arteko harremana iduriz ez da beti biziki ona. oroitzapenak beraz berriz piztuko ditugu. Bainan lehenik erran bezala bostak eta bost direlarik. Gure gomitaren tenorea eta gomita gaur hor aski berezia iranen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Egun sasoineko azken itz eta putza izanen da? Bo! Leku guzietan bezalaik astaroan diren gazteak erabiltzen dira? Uuuu! Arantxak erabakidun nik egitea berelgarrizketa, emankizunaren eta ikatiko lanaren setasunak emanen dizkigu, ahatsaldean arantxa idieder. Egunen naia, hartola, ahatsaldean. Muntzazide? Bai, zerrek bultzatu zaitu emankizun honen sortzea. Zerk bultzatu nahu. Ehm, nire lankideak lehenik, eh, lau urtez eh, goizak egin ditut. bat aspertoan nintzen eh, goizeko lauetan ekitzea, pentsatzen alden uh, eh, bezala. Eta beraz uh, ala aldatu nahi nuen eh, pixka bat emankizunez. Eta estiloz ere pixka bat, goizberriko emankizunari konparatuz. Orduan, uh, ala, zuzendaritzatik proposatu datate, uh, bostak eta seiak hartian emankizun bat egitea. Eta egitea pixka bat eh, nahi nuena bai, baina eh, loturik interneten pasten zenari, pixka bat eh, azkenian irrati hauetan aipatzen etzena, ebe aipatzeko, ez baitzen aski aipatzen eta ordean hortako emankizun hori sortu dugu. Aipatzen ez direnak eta intesgarriak direnak ere guretzat, naiz eta munduaren beste puntan pasten diren, edo sare sozialetan batzutan gauza interesgarriak pasten baitira. Ez beti, behar da biskat, uh, eh, sekatu, sekatu eta atseman interesa duena. Zure emankizuna hitz eta put daitzen da, nondek aldu zaizu izen bitxori? Ez oso maite? Bai. <laughs> maite duzu izena? Bai be, nundik eldu zautan, eh, be, ez dakit. Eh, eh, egun batez, proposatu zidatelarik emankizun hori egitea, be, izen bat bernoan eta hitz eta putz etorri zitzaidan, uh, jodian, buruzoko batean nuen, ez dakit, soinu aldetik polita atxemaite nuen, eh, pixkat biskat eh, aldatzen zuen, hori baitzen ere emankizunaren espiritua eh, aldatzea estiloz, ordean izenarekin jadanik gauzain itziten ziren, eta jendea irriarazten zuen izenak bakarrik, beldurtzen ere, e, gerran <laughs> redaktore buruari jandarik hola deitu nahi nuela, beldurtu da, bere burua eskuen artean hartu du, isildu da eta jandua ados, nahi baduzu eta olainen dugu putz deituko da. Hala. Segitzeko galdera zail bat zure mankizunaren helburua zer da? <laughs> Elburua, elburua eh, eh, badira, bo alde batetik eh, bostak taseiak artean usu jendea lanetik sartzen da, enbeia du ere pixka bat burua lasaitzea, baina hortako Mm, emankizunen denetarik bada, bada irri egiteko, eh, entzatzen iz beden, ez da beti erresa, eh? makizu irri araztea. Ordean pixka bat, eta gero uh, eh, ala ere ideia da orokorki, be zentzu kritikoa eh, mm, garatzea, edo denek baitugu gaitasuna pentsaketa iteko, naiz eta batzuek uste duten uh, sobera zozoak direla pentsaketak iteko, eta beraz ez dela posible, e, baina bai denek posible dugu e, gogoetatzea gure inguruan pasatzen denari buruz, eta hortako be, emankizun baten bidez e, uri ateratzen altzela, e, hortako ez bakarrik laguntzaileak e, badira, kronikalariak e, badira, eta kronikalarien bidez ere hori garatzen da, eta hori lagunen bidez, eta be, denetaik mintzatzeko, eta biskat gogoetatzeko, eta izpiritu kritikoa garatzeko, importantea baitzaut, behintzat, eh, ala uste dut. Jakinez, em, emankizunaren lema dela telebista utz eta irratia pit, zarratxe maiten duzu abantaila bezala irratiari telebistak ez duena. Ah, gauza initz, eh? bon, nik telebista zergatik telebista utz uh, erran dudan nik uh, dola zonbait urte erabaki ez gehiago telebistarik kaitea zergatik uh, nire uh, etxeko ene etxeko bizia junt baldintzatzen baitzuen sartu eta telebista pizten nuelako eta hori ez zita edan normala iduritzen, drogatua bezala bakizu, mm. sartu eta batzuek behar dute absolutuki xokolatea jan benik telebista pizten nuen, eta nintzen ez da posible hola bizitzea. Eta orduan kendu, eta hau hartu azkenan telebistak eh, agertzen zuena eduki aldetik, uh, eh, be, uh, eh, etzela egokia justuki espiritu kritiko hori garatzeko. Telebistaia sokolata bezala azkenan. Jaten, jaten duzu telebistan pasatzen dena, eta zure zentzu kritikoa desagertzen da. Benen bon, eh, hola piskat publiztate non bakzu, irratien dako eta hene mankizun hain Mukatzeko, Bukatzeko, diende hainit bezala, hemen ahi batu haintzin, uh, eh, auge iretzi bat nuen, usten moen zuen lana egresa zela, baina no, oartu nahi zezat, esplikatzen aldi guzu, zer den eh, gibeleko lana? Arden, uh, zuk, uste zinuen hori adibidez? Mm, irratia nola ikusten zinuen zuk eh, mintzatzea zela bakarrik edo zegia da irratia ikusten dugularik posta tipi bat e, gira oartzen, ez non uste lan egin berzela. Uh, uste zinuen? Eh? sortzeko. Nola ikusten zinuen zok? Bez non uste inbeste uh, makina ukan dibidez. Uh, Be hori da azkenean uh, irratian, bainik usu entzun dut, ba, zure lana egisa da, mintzo zira mikro Bai, egia da, mintzo gira mikro batean, baina ez da bakarrik eh, hori, eta badalan bat, eta horren bateko emankizun bat iteko, be, Barda prestatu lehenago. Ezon bat ematen aldu zua, dibidez? Uh... Eh? Eman em, bat prestatzeko, ba. be uh, ez dakit, uh, bateko eman prestatzeko, lauren uh, gutxi gora bera, janen nuke? beste gauza batzu baititut ere egiteko eh, gunean eh, hori aparte webguneaz eta arduratzen baini, zordian? E, eh, mil esker eskaitzaren gatik eta uste dut e, ahatsuntan abilago ogeratuko naizela. Habe, ah, konten naiz. <laughs> mil esker naia. Mil esker zurie. Der putz, utz, hutsch, ihr hat ja eta putz. bakartxo ezina ekinez egina. Hau da bakartxo ruiz, beraz, hauteskundetan aurkezten den nafagoan eta interneten, xare sozialetan, iruditan uh, eh, ainitz eh, eta orain bere kantua badu. Hala, xarean atse maiten alduzina elektrokumbia giroan. Segitzen dugu gure bestofarekin eh, erran bezala eta jotabe warrior zero zazpi gure laguna ere hor dugu usu beharik. Nostalgia momentuaren tenorea da jotabe warrior zero zazpi. Bota Musikarekin, hasteko beraz, nostalgian sartzen gira. sartzen gira. Hala, eh? munduko errubiko pabaliatuz, nahi duzuet, memoriaren lehen planoratek ari joko bideo zahar bat. Ea ezagutzen duzuen lehen eh, bai. musika honekin. Akada? Akada. Jonah Lomu Rugby, deitzen da. Jonah Lomu Rugby. Bai, Playstationan aterazen eh, joko bat, eh? uste dut, ogoi eta begirrogoi urte arteko gehienak noizbait ari zenak girela joko hortan. Ni Bon, bezu ez. egan dut errandut, Eta mm, erran behar joko hori dena zela salbu errukbia. Eh? Bibaldintza ah. ziren irabazteko, aitzineak, al, aitzinekoak albezain pisuak, sortzi potzotzo, ustartze lasuetan ero bat bezala borobilaren gainean zapatzen ginuen, eta jokolari guziak sartzen ziren ustartzean, eta ondotik behar zen baloina albezain fiteatera, egalera joan, eta hor fitea behar zen jokolari batekin, ditu partitu. Eta oberena, hor zen? Little! Ze little. Little! Bazen jokalari bat, <laughs> little deitzen zena, eta iziarrifitea behan zena. Jostatu dinak pentsatzen dut, oino gogoan dutela. Edo John Alomu bera ere bikaina zena, eta gauza berezia joko hontan. Piska bat aitzinatuta, ekipa berezi bat desblokatzen altzen, ama bost John Alomurekin jostatzen altzinen. <laughs> Hiperrealista, eh? Ez zer da, nor da John Alomu? John Alomu ez ez ezagutu? <laughs> Ejuk biak izan duen izarrik handiena. Eta hori txindut. Bai, en mitzik, jamek da, ko zirela hor pixka, zaten ditugu gilan. Ah, A, berriz giroan sartzeko, orta nio zatu zireztenak. Ba, ziren hori aldi batu, batzu. Ez, komin top, ankoler! Edo beste bat, una ziona. Xatuja bezala. Bai, xatuja bezala sartzen zela. Edo beste bat, hau ziona. Uf, ospitalerat igortzen altzuen. Eta beste egrantzuten, agian ez, aur sortzeetan bere da. Oh. Eta horiek gabe itzulikatzen direnak. Eh, itzulikatzen zirenak. Eta jokoaren izenak, Memen Mertens! Buntz! Ara, uste dut ezagutu dutenek eh, gogoan dituzte hori guziak. Eta dulu dut nik egin ez ezagutu izan hori. Ebe, PlayStation bat eskainiko dauzut. Egia? Ogo jurtea telazera PlayStation bat, etik urteko. <laughs> Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz Hitz eta putz. Pizza eta Xavier Brozeta eta Pierre Plissionier deitzen dira, gorko irudia ekarri baitute biek, eien atorra ero jaraziz. Bon, egia, eien atorra ez dutela, eien kaguzatera, pixka bat bortxatuak izan dira, pixka bat pusatuak, Xavier Brozeta eta Pierre Plissionier, Air France enpresako buruak dira bilkura nagusi bat zuten goizuntan. Air buruek konfirmatu baitute 2000 eta bederatzireun lan postu desagertaraziko zituztela. Kasuk, kasik irumila, beraz, lan postu gutiago Air baitan, langileak beraz kesu ziren, ulergarria izaiten alda, eta bilkula, bilkura gelarat sartu dira manifestari batzu eta bi enpresaburuk beraz zailtasunak ukan dituzte ateratzeko manifestarien artean. Haien demisioa, uh, eh, apua leren zunduzi, beraz biluzik eh, eta batek atorrik gabe bukatu du eta bi metroko esi batzuen gainetik eskapatu behar izan du. Besteak aldiz atorra urraturik eskapatu da. Enpresa bat esi baten gainetik pasatzea behartua delarik irudi argiariak. Eta erreakzioak ordira, dira politikariek, enpresa buruek, erasotuak izan direne sustengu osoa erakutsina izan diete dute Twitteren bidez sustengu mezua edatu adibidez. Emmanuel Macron famatuak adibidez bere hitza ere atera du, sustengu osoa adierazi nahi du erasotuak izan dire nahi arduragabekeria dela eta deusek ez duela ordezkatzen eztabaida soziala. Ez soziala, ez tabaida nola da batek eta beste entzuten delarik eta gauzak ulertzen eta onartzen, bai, ados, bere mugak baditu ala ere batzutan ez sozialak parekoak ez iritzi zaldatzeko asmorik, elkarrizketaren kontzeptua pixka bat mindua da. Sindikatuen eh, aldetik FO sindikatuak adirazidu, burrokatzen altzela zuzendaritzaren aurka bortitza izan gabe, zefdeteko kideak ere ez baloratu behar behar zela dirazidu eta egia erran nik bortizkeria gehiago ikusten dut enpresa buru dirudun batzuek kasik iru mila pertsona kanporatuko dituztelarik ator urratze bat baino bortitzago da ez, naski. Gero egia da atorrak bi mila behatzireun kanporatze primen balioa baldin badu Bo, mini gaiztoniz berdin, ez dakigu, atorrak berdin biz biken baloreadu bakarrik, ez da, ez da inbestekoa ere Eta oroitzapen horrekilan eta beholako soinu zaharrekin bukatzen da gaurko itzetaputz putz, oartu sistemezala ator historio hori urriko historio bat zen, best of tipino bat gaurkoan itzetaputz putz hortan bego gaurko eta sasoinuntako, astelenian udako giroan sartzen baikira egitarau berri batekin, anartanik eh, agurtzen zaituztet, pasa uda goxo bat eta biztanda ez egon sobera sintxota izan